партизансен парни. Варшыра шындерестесен тышмана курайманны кирлі. Анжақ деліксір. Кашны салдагын хыйын маневрне білмелі. Тене Суворов. Шапла бұлдыр шаршынны шаршыннызене варшы сталық неврентмелі. Верен тларах тар юхтарсан варшыра юн сахалрах юхать. Шавна шуда илсе Турханов вереню регулярный жарды бекех ергелері. Партизанзем хвелбе пірле хура жіне тұрса, заряд кыдывашы. Пит күжа жуза пуржук тұмдерізіне тирбелесе тұхнашы де, ирхи абат хышын улды сехет хуши, варжыра кирлі пәлюзіне тұпташы. Строй паудашы, гранатты зем ывыдашы, Пожал береші, оккопсембе зем жавашы, политика үйдівізіне теріс веренеші. Ша вхытрах хызен базыне тұшмансем килсе ан антабын чердезе хуралда дырашы. Разведкына гаяшы. Вырман шөлесем шіне танксембе броневиксене чарсадратмаллы завалзем дывашы. Командирсем бăйытсене пӹлюпанымай хыйсемде веренсе пыращы. Тышман тылленнче çапчакансен хеш пăжал тәрлерен булать. Совет Союзінче тусакыларны винтовкасымбе автомат семзір пушне варшичченхи кири Шкода заводінче туны пулеметсем. Германире хатірлене автомат автоматсем. Вере нюре трофейлы хешпі жалба узы күрасы паллы вырын ежін задырады. Кашны нех терлі тактикалы маневрзем дума білмелі. Херлі жарды ұставсем, мен галанне аза елмелі. хышын кану ундан татах вереню. Кашхи абат хышын тень ирекле вағыт тубынать. Вара юрысем жырандарашы, таша жаптарашы, ушкынан-ушкынан бұғынса терлі ябалызым жинчен калашашы. Шәрішне веренеген семшін стройба жүресі бақ, чи йывырда чи кичем пек туйынна. Стройба жүреме веренесі партизан земшінде шымыл булмары. Шаванба дисциплина тытмаюрат манчынсем хушынче, үпкележегенсем де, кудынлажагансем де тубынчыш. Эбир парада хадірленмес біршке, ба жабышма хадірленет бір. зене харыс суллаза, уразене ялан хинчен шөлерек шықлезе, та тырыс пусса утма веренни кама кирлі, Айкашев. Да, кама хурса хучы хын Вәйтсімбе командирзіне керлі, лыпкын хураллары Турханов. Строй балайық жүреме пілні, зіне дисциплин тұтма, командир хуштыне пір турткалашмасыр тузабыма, тада шумра шанчықлы юлдаш бұрыне туймағынық Строй Стройба жүреме пілменшін зенюшкіне шармар, ергезір кебірлензе бұраган кәдю шеш. Партизан отряджын регулярный жарба бірек пулмалла. Айкашев шакна хиріш немекте тупса калаймаре. Ышынчы гына. Академире ады тепне шертме вренне де, халі нимбе де мар. Еплі кураймастын жанашкал устав чүрізіне Тезе жуғышлары. Тебрегенче шак устафран пизеген командир парт пухура, демагоглан запахры. Пәдім таванча жив юнба жавнать, эбір ла лагерек анмап тұхны пионерзем ебір, вұршылла вылеза сая яратпыр. Шавын чинчен лазанах пит печерсе каять. хамралыри хуршыш тыксембе улымран доны келеткесене, пыра-пыра чигитчен, чынжын фашистсен кагрызене тирме, вахыт маржи. Пелес келет. меншен отряд командование пире немішсенжен пыдарса усыраса, намыс кыдардать. Да, намыс кыдардать. Константин Сергеевич, эзір сукыр мар бөлішке, хыды тарқсы кайры комиссаров хывырбай әтірсем жіне хужыра ұшса пығырға. Сывлы хезем бізен мінле. Кашны вижі жинран пәрі чирлі. Врач вәзіне шабыжыва худшын мамар, струя духмада жарад. Немеш лагерінде хавша защитнішін сене кышт табулен кандарса сыватмалла. Шавын хышын тейн, онышлы шабышма бұлі. Үті коммунистсем зампалет майлы бұлжыш. Айкашывын тадақ шыла жертмалекрі нимш түткінчен иреке кыларны шынсен сывлық, чынахах ешсақ шитнетченде. Нумай же пущавырныбе, варыратныбе, шыбан бе аптранычы. Анчах Турханов отряджыжын ундан хырушиде тубынче. Тыткынра бурынны жінзем юлашки жолсенче, фронтра пызы кулшынузем пулныне сисмезрех юлнамэн. Бірі политзанятир терне жүхне, отряд командирне партизанзем терлі үйдусем жүш. Полковник юлдаш, херлі шар фашистсене шемірседі касы пирки икіленмелі жүгінде, анчах гитлер шарне партизанзем мар, херлі шар жендермелі. Эбир тырван вран инчетре требурнаган, ябық хеш пажалланны партизанзем, тискер дышмана мнех твайы бұрға. Шабы жүра паттырын вілмешеш Шапламари, ыйтрыбышне ұсалараған вадырақ партизан. Гитлер жарне херлле жар шымірсе тăкетени ттерресенде. Эбир партизанзем ына аша кішіре пулышса бырыбыр. Партизанзем тышмана пызык сыдырах тваймештени ттеррес мар. Эбир ябық хешпыжаланны болзан да фашистсенчен вайларақ, Хальхинимеш салдаге, херх піріміш шулхи пуштах салдық мар. Унын мәлгі Мускавба Сталинград, Орелба Курск, Киевпажи томер давражынче шапсаргатнық үшін неміш салдаге әлхибек хыра халдыне жіклезе Хайль Гитлер тезе капайланмаш. Иге алдыне харысақ шеклезе, Гитлер капут теме бұшлары. приземене неше, те приземун бирки келенеше. Бире хавғаландарас жынгалад, теші візе ұшра. Турхановына лайық сізет. Хамыр мен дума булдарныне мар ішпегі тартмалла, шухышлать выл. Түрек пызык гарнизонсене табынма жүгінде, малдан тышманын пічік ұшқанесіне шімірзеді газ бұлать. Шапладунебе партизанзене хызем епле пызык вый иккенне кытартма бүлетчі. Вара візем сембек, не так страшын чорт, как его малюют теме бушлеш. Пәрірхіне штаба Громов майор бұрза кәді. Полковник юлдаш, эзір паян фашист фашистсен пызы куяві бұл зайырдейд. Апрелін шерімміжінче візем фюрер журалны гуна баллыдывашы, пілдер жывыл полковника. Терес, кашал гитлер алыбилік шулдулдарадь, анжақ бирем мен нумау кейірлі, Громов шуғышне ынланаймари Турханов. Неміштем хызен фюрерне уяв ячебе парнезем барашы, партизан партизанзен ячебе парне ярза барас маржына. Мінле парне? Сан шыве урлы, хывны демір кебере сірбітсе яны гитлер валли пызык парне болма бұлдарадь. шагы шагыше дума житне. Часовой зем ыштадынне, хыш вғытра улжынныне, пострадыман салдаксем, ышта канныне виші каш хам күшпа Эсер хиршмар булсан, халех эше тыдын атпыр. Гитлер жүрғанны күн диверсі дуны ташмана уйрма хыды күрендермелле. Калашва худшынчы комиссаров. Подрывник сем хадыр булсан, маншутпа шав кепере чынахах кешірішсе андырмалла. Юре келіші Турханов. Паллаштарырға бере планыр ба. Кебер барынчы евіштім мезем хушыне партизансем тәттім бұлзанақ бұрзавыртырыш. Часовой зем иккен, пірейке берін бірвежінче, тепри тепірвежінче автоматизембе пеме хадыр дыцадырашы. Дамбы баюна жарах шер бүрт мұғырыл задрать, Унда пострады ман сем ганашы. Вуны сехетре зем ұлжын малла. Громов сехетішіне пықры. Вғыт шетнемен. Чынақта, кәжек хурал бұшлығы шыр иге салда келсе часовой часовойзене ұлждарчы. Операция плане тұрық, партизансен кебер хуралне бая уйрылза табынмалла. Громов хушныбе пір бае часовойсене табынма тебір бае хурал бүрже батне епшынса бычы. Кунда пелік шын. Икеже жы плащ палатка дытса икі автомат бадиллеріш. Пелік мүжі бүрттірінчі тедім езірланса драган гранаты граната айылла сікме әлгірчі шеш, шалтан хыды кіріслетне сазы үлтінчі. Шаксасы часовой сене тауынмалды сигнал пулмаллатчы. Чынақта, гранаты шурулзанақ кебер енжен темеші автомат бір шырлех шадырдатны үлтінчі. Ал кран чималдан шамрык офицер сіксе духры. Ку хурал пушлыхи. Партизанзем она прикладпа бушран шапса тын пілмі турыште, плащ палаткыба жергезе вырмана сідерзі кайрыш. Шав вғытрах ушна кран тада вижі гранаты вытрыш. Вара шүле кубаланы тыпра матчи мінебе хижылзе анса фашистсене шырайне туре. Громов, хый, Часывайзене ма уйырны ушкына ерце кайнычы. Шак ушкынын әші де ұнышлы бүлчі. Часывайзен партизан зімбе шабышма әлгіреймеріш, малдан хи пуліземех візіне шәрет Вара подрывник сем шыв варринчи кебер взрыв взрывчатка вырнаштарса хурса вырмана чакрыш. Пурди кундай, командир. Суранланны сем шуги. Шук, тере хурал бюртне табынны ушкына ерце партизан фашистсене тынакеме памазрах вілерсіп тертеммерр. Шак вғытра плащ палаткаба шин ахлатса яджі де еваланмадыдынчы. Лапканрах, фриц, лапканрах. Эш лешінсене калашма ан чырмандар. Еваланаган фашиста ады тапса тапсагаларе хуралдадыраган партизан. Алла лекрре кайыклекрі, Громов. Офицер лейтенанчы булас, читлі хрен каларас марий. Кларасса кларда аллысыне шурым хышне турса жых, тада шыварне тудырба бұғыла. Партизанцем командир хушны бек турыш. Лейтенантын аллысыне пижехибе шурым хышне турса жыхрыш, шыварне хынька синжен кларна тудыра чиксе Шак вахытра леш шыранты варвандан фары шудыцем ярымланса тухны курынчы. Автоколонны келет, тері Шу Шук, ку автоколонны мар, Илдедірі мотор еп лекірлеші, танксем бұлмалла, тері депри. Чынахах леш енчі дамбы жіне йывыр танксем шерчі третсе бұрза кәчіш. Малданах танксем жән вадыр херх метр кая юлза бұначы. Кебер жіне бұрза кәрсен, малды танк вилні салдак чарынзатыны біргі пәршере кебірленчіш. Вара Громов кәрші пейбек ширіп шпагада туртры. Шавза мантра хватлысасы сывлыжа треце яджеде, кебер фермизем кеберлензе тоны танксембе бірле, шыва ижілзянчы. Юнлы фюрер, менельник яджебе партизан зенчен, шак парняне ежін, тере Громов. Тебір күнне занятие хрінче Турханов хушныбе Громов кеберее плезербетсе яны жінчен каласа бачы. Заняти иртерне жире лекне да илсе бычыш. Кувара заказ парзадытса цагильне фриц бекех пульчы. Тыткана легечен ойырбек пушнек ажыртса жүренескер халі палымаламар улжынны. Хыжіне бұқсанақ көшісіне тартать. Керлі-керлі маршырдінех «Гитлер капут, Гитлер капут» тезе ебылдадать. Ағывыл, панхи, фриц, партизанзіне унчине кытартса калари полковник. Шавын еші анра чен шикленмелей берін, шүк юлдашсем. Фашисем хыйсене хыйсем, нигам женме вейдесе шутланы вғыдырцы кайры вғытлыға пусмыра лекне Европыри халықсем пужа Шав хужырақ немішсем хыйзем пужа узашы. мар. Выл хывыртрақ шитердезен, бірін неміс шәрне ұштатіл шавында шапсар қатмалла. Хайуллы бұл рыйылдарсем, оккупанцыне каны жан барыр. Туссем тел бұлашы. Разведка шарын хылхибе кужы унсыр выржы мамай шук. Разведка эшне партизансен регулярно ишардынчен яванрах ергелемелле. Міншін тесен тышман шардыбек малдагна мар, хыжалда да, отрядын игайк кинчеде, бір сумақ пағаласан пур енчеде. Шавна білсе, Турханов кашны ротына, кашны взвод па отделение кунен шерен разведка тумахушыре. Партизансем шагыше херсек тыдынчыш вара при оперативлы карта жіне паллы туман вырынсем сағаланса, паллы тунысем ешланса бычыш. Шав карта жіне бұқса тұшманзем ұштадын не керек хыжанды білме болады. Неміш шәрі дыны вырына кыва кунгылартына. Унгываррине шарпайын ячепе номерне, тада унда активлыштык межейккенне кыдартна. Жандармзем таган баллы жақса жүрені бірге, фельд жандармери тоны вырына лашатаган югерне. Кывак полиция кывак келет кебе палы туны. Шарпайызем пызык кеземех мар, уйрым батальон батальонзем, тада зенитлы батареезем гына. Везем чугунчул бе пызыкра хуласын дырашы. Фронтра ман бирги немішсем хызен инші три тылри гарнизонезіне пірмаях вайсырлатса бұрашы. Хелихи юнлы шабы жүзем вұхыдінче сылдым шырандри Украинара сахал выртса юлчыши фашистсен веллесем. Гитлер шары игіві жуйхра темейші шәрбін шын чухатрышке. Вильнесем вырынне фронта чәррезіне елзе бымалла. Резервсем ешса житне. Ирксірех тылри зіне пөчіклетме е пітімбек кет. Ку партизанла варжы вутне тадағытларақ ялғыштарма Турханов хый отрядне више пая уйырса, Янов вырманен вишеенне енне сыхлануллы позицисем ежындарчы. Валжанин ротты вырындах юльчы. Байдиреков ротты хевелдухыш енчи жул игиен бетыл завырдаган ансыр хұртна давра окопсем алтматыдынчы. Айкашев ротты кандарды сталёва воль ятлы хулана хириш пырзатычы вырманын хевеляныш енче херенче унченех щитмел жынлы уйрым партизан отряджы пырзаврнашнычы. Унды партизанцем Турханов отряджыбе пірлешме килшмерш, анчах карателзембе шабышны чух пірле булмасымақ бачыш. Шапла партизанцем Янов вырмане тавраллах тұрса тухрыш. Унсыр бүшне вырманы жынчи жулзем тұрық патрульзем кылар заяма бұшларыш санжыве урлы хывны кебере сирбетсе ярзан тебір күнне патрульте шүрене партизансем вырмана кондыр енжен пырзагене велосипедист тадыца келчіш. Базыль Каракос. Сталева воля хулинчи снарядцем тузаглараган завод ишлеген токыр. Тервыл. Ундан завода талк шибек кірсе тухма ирек параган пропускпа, хый чынахах сталёва волі хулынже бурынныне кыдардаган удостоверение кісінжен кыларсадыттарчы. Турханов шак сіне теплен пақса тухры. Немешле тада полякла жирнывызене. Пропуск шіне завод директоры, удостоверение шіне хула коменданчы алып усна, пичечесем девізеннех. Янов вырманнемен дума ыйтрывыл велосипедистран. Эбе заводра вұртын ішлеген антифашистсен чығынужи. Мана партком секретарі сире шеру ба бама хушы. Шак сымақсенбе выл велосипед рамине пір вырындан шәжебе бұшылары. Хура сырыба бірле рамы жүмне жібіштанны худ Вара хурже праба юри тунышды кран шинче пралук шине чіркене шүхе хутлистине турцагларса, сетел шине сарса хуче. Турханов юлдаш, вулари полковник. Сталёва воля хули, жешуф воеводствіне грет. Анчах рабочий зен хышпыжалла отряджізем, халық шарин икіміш округне бұғын задырашы. Пирін завод райшлігін земде, унбек отряд туриш. Эбир сиренбе малашне оккупантсембе епле керешмелли шинчен калашсададылашын. Чавынба хывыр представителі хамырбада яма Снаряд заводенчи рабочизен отряджен командире Э. Осташинский. Турханов шихыну шешіне сынаса запыхре, анчах шакшин ытлашы хумханны де, хыйышынчи әмет шухышне бұтарма тұрышны де Түрі кымылы жин болмады бұлдарат, тәрі болышыра. Шабақ гестапо агенчинчен сыхланма керліне де манмалламар. Эбирына урыхлатер тірслепір. Юре каракос юлдаш каларе болсаспа. Качалаба штаба аслы командирсем бұғынмалла. Эсервесене хулари ларудар ушинчен каласа барыр. Вара Асташинский юлдаш широве бирги ответ барбыр. Сталёва воля станци урлы пуй сирце кайнине шутласаларма сынавы постчы тунычы. Сынавшызем чугун чулбай юнажар пюртре стрелчник ваттерінче атчыш. Турханов хушныбе, Соколов лейтенант шав стрелчник патне, базыль каракос шинчен ыйтса білме хын шығын жіне ячы. Выл тәттім булзагай кайылла таврынчы мін кирліне пәдімбек Шапла партизанзем велосипедист чынахах подпольчик пулны білчіш. Тебір күнне хулана игі велосипедист тұқса кайры. Бірі каракос, тепри яничек. Візем урлы завод три подпольчиксем батне отряд командирі ширу барса ячы. шапла шапла ергеленчі. Яничек пабірле вармана зен отрядын командирі хы келчі. Ку вадам пүллі шамрык шин бүлчі сары жүшне хыйсылдым енне тураза хуна. Ызан хюри евер, иге еннелі аван садраган сухаліпе, лайық пөдерзе шевірлетне уссизем ына пиді выл мінлі утны Те тузем хушынче пытансаларны ялда журалза үснерейн, те юлашки жулзынче гестапо агенчізінчен пытанса жүремелі бұлныран, выл кужак евер Эдвард Асташинский, снаряд заводинче шлекен инженер тада рабочизен отряжен командире, теревыл партизан паллашны паллашна чух. Турханов она командир командирсене пухры. Малдан Янчик хуланамын легайзе килни шинчен ондан ундан Асташинский сыма Рабочий Рабочизен партиен вырынды организации хушнебе эбир кышал заводра шлегенсене шарыш неврет методындымыр малдан пирен кружок рамень бурде ширым жын шешчче. Халя икшер шинна щиитрре. Вара ипир кружокран отряд туза худымыр. Шар пури, полковник. Херех винтовкыба више автомат пур. Рабочизем гранатызем дума вренчш. Ытла чаплах теме жукта ширым гранатаран вунчиччеше чеберек шурлаше. Патронзем сахал, кашны винтовка бушне водыршар шеш. Сирен отряд ыштадырать. Халлихе хулараха. Шыва тухсан вырмана кучса шабышма шапышма шутлатпыр. Анчах выршешне пелеген жінсем шукки хуплать. Пире партизанла выршы тактикіне врендеген инструктор кирлі. Сирден пулыжу идастермір. Выжитне даран пулыжы бір. Шивых кунзенчех пирн бада самолет келсе парашютпа шар хадірізе мандар захвармалла. Шурмалла байлы гранатасем кирлі бұлашы. Май келек бұлзан заводран тұқсаға ечен ұтларақ тұза қадарлеме дұрышыр. Вара отырадыра пайлаза пайласа вырмана сене тынмада бұлі. Май уявне сірінбе бірле вырманда кітсейлесчі. Краева Рада Народовын вырынды организем чыннебе Ялзенче антифашистсем халық шарбе совет партизанзем валли абат шимешпе тундир тавраш Хыйзен ирекебе шара керестекензен шучыде ишланзақ пырать. Эбир візіне ижынма қадірлені бір. Халық шарын подразделение земшивых рашуги, перін візімбе шығын малла. Билгарайвыр маненче уйрым батальон бурдешіде хамыр гайса гурман Кирлі болзан разведка яма бір. Анчах, халық шары разведка ямазырақ же. Тебір күнне ирхине ирех, хевелдух шенчен тубызем кемзірдетні, Турханов отрядне ұжы ихран вратры. Штаппа тыл службизем вырман варинчи ширма юппене вырнашнычы. Унда ішлегензем тревога сигналбе шер бюртсенчен чупса духса отряд командирне сырса илчиш Херлі шаршив шивхарса шитменші теші бірізем. Карателзем хамыр вырмана келеші буле теші тепризем. Шыбах, шак вахытра Байдиреков роттенчен шихынушы берсе шитрі. Полковник юлдаш, лажи жінчен сексян закаларе выл. Билгарай енжі вырманда херю шабышу бұрадь, Кам шабышны палымар. Карательзем бір-бір партизан отрядне табынны бүлдет Лейтенант Эзир мен дума хужасыне кдет Алим, ченчі полковник ординарецне. Лажа енерлі. Эбе Байдиреков патне гаядып. Пәрремш роты вырнашны вырман сымсахи шүлден бұқсан тискер кайгын қарза бұрақны жеварне аса елдермелі. Тудызем вырманенче хұртны игі енебе кашлазалараган вырман. Шалезем вырненче партизанзен окобезем, чәлхи вырненче уйран келсе кереген шул. Сынау бұнне чешүлі чарыштарыне дуны. Турханов лажыне Мурзаев апачте, вірлекрен туны пусматырых чырыштырынчы хыма шапса жирплетні площадка жіне ғыбарчы. па онын зампаличе бинокльбе бұқсадырашы. Салам, алы барса калары полковник. Камсем шапшны палмари? Утлы разведка ядымха, кешек таврынмалла, хуравларе рота командире. Полковник уналынчын бинокль илсе, кучы батне Шичі шухрымри вырман херри, ывыш тубаня шинчипеке ахлайық көрінат. Ағы евішсем хушынчен темінле жінзем чупсадухма бұшларыш. Вәзем ушканын ушканын пайланны мен. Пір ушкане малалла жұпны вғытра, тебір ушкане кайылла шаврын задырат те, винтовки автоматчызыне Ундан малла чупсагайнисем кайла жаврынса пыжалбеметтін нашы. Вара кая юлны ушкынсем малтисене хуса жидеші. Шапла пірне бірей хөделесе, шавпәжік ушкынсем хышран хессе келеген ташманран аяққа уйрылса каяшын шабы жашы. Пехотты тактикіне лайық білеген шарше шапла ергелі жақма бұлдарадь. Шухшлары полковник. Анчах мінле шаршику саспах Иртнернере пирін разведчиксем шавырманда совет партизанизен Александр Невский яджібе хизепленсе дыраган утряджібе тіл бұлнычы. Шавзем маржи, тере Байдиреков. Булма булдарать, келіші Турханов. Чынақта, чагаган шынзем пурде пербек тумланны коштах икілендереденде. Партизанзем чыларақ тумланаганчы. Кызем вара пурде симс шинелзембе. Шак вағытра юпле жырмаран вейші юланут сіксе дұхре. Пәрі тюрех варман енелі ұтканчы. Икі жығыштағы билгара енелі бұқсаты те тебір худ жырмана бұданчыш. Пирін разведчиксем, паллаза үлчі лейтенант. Ағы күндавіштерзе келегені бірреміш звотри Салдакеев боец. Командир юлдаш. Сынау бос жыбадынче жарынса разведчик. Немеш батальоне халық шәрін игер оттыне табынны да кундалла хесе келет. Карателзен артиллерий батареебе твады танк пур. Юре, тереде полковник, коллег не енне бинокльбе пыхры. Хале чагаган шаршыннызем стануклы пулеметсембе минометсене сідірзі чупныйде. Суранланны юлдашысыне хызембе бірле пыныйде аванах курнать. Мен буре игер отты булмалла халық шәрі маржы, шуғышлар полковник. Шыны де візен шеш сіміз бұлаганчы, бұшри земде конфедерат күйеверлі. Ағы вырмандан тубы алла малла танк сем сіксе тухрыш. Пуре тывады жымыл танк. Візем вішімсірех вудхем сірбедеші. Снарядсем халық шәрін жолны жызем хұшынчық шурлашы. Аманнесен шуже үсне жәмін үссе бұрат. Перезене санитарзем шивықри шырмана ашықлезе анашы, тепризем уйрах вырца юлашы. Турханов поляксен командир мінле маневр тывас шындырышныне тавшырса илчі. Вылхыын шарне уй варребетл зылза вырдаган юпле шырмана илсе шидерес Анчах әлгерей жи. Ташман хывырт шивғарза браня шинчелып чынза вырдаган кывак шинел тұғынны автоматчиксем де аванах курнашы. Кешех уя пехотта чупса тухре. Пуре више ротты. Иккеше сене хышран хывалашы, вишемеше сылдым фланкран шавырсай илес шындыражат. Паляксен шырмана анма васкамалла. Анчах тышман хыды хессе бе ытларах саты маллекет. Юлашкинчен малда бұраган зводсем, шырмана анса шыран хүттіне тошмана тошмана шундармады дынчыш. Халі карателзен шыр шумне малла бүлчі. Эх, артиллери шук, тарықса шухшлары Турханов. Шрапнеллі снарядсымбе пені бұлзан, таза уйра вырдаган карателсене чазақ шымірзі тықны бұлыттымыр. Артиллери шук бұлзанда, халық шарне маллах. Вара Турханов пужінче хыюллы план чуральчы. Эбир засады тывы Поляксем тарын чырма хүттебе узы курса вырмана чакчыр. Вәзене хессе келеген немішсем, эбир кунда не пілмезір шак хұртнына келсе керіш. Ку вәзем жын табыш не бұрзалек пулі. Байдиреков роттебе вырмана чакны халық шары пір табынсан карательсене пәдімбек шәмірісі тықма бұлады. Полковник хэйн планебе Байдиреков апалаштарчы. Ундан ширмара шабышаган поляксен командирі батне шихынуши ячы. Байдиреков взвод сене жінсе мен думаллыне каласа бачы. Шур сегет хушынче пәдім ротта шабышма қадырленсе шитрі. Шав вахытра немішсембе поляксем херсех шабышрыш. Танксем шырмана анмалли свек вырын шыраса, шаран херребе анадалла мәжилдетсе бұрашы. Сазардык малды танк пір вырында шаврынма бұшлары. Тағыжы унайне гранаты вытыр болмалла. Браня жінчелар ларзабына немішсем шіресі кріште шырмана анаймарыш. Шыран хүттінже пыданзадыны боляксем везіне автомат пай крыш. кріш. Кешек тебір танк тәдім сәрім сірбітсе шунмадыдынче. Ним думада жүк. Вишіміш танкын хыружы вырындан хывыртрақ кайылла чакмалла бүлчі. Офицерсем хедіртнебе, кавак шинель тұғынны салдаксем, аттакына кайма ура жіне тұчыш. Анчақ шырмаран перседраган пулеметсембе автоматсем візене тебір хут шере тұсса хучыш. Хурады хлан шумыр бекек шывать. Аттакына каймамар, пушашық клемете жүк. Тышман чарынса тыныбе, узу курса, поляксем аманны юлдашсызне вырмана Шавын хышын тень командир партизан партизанзен батне хывырт чакма приказ пачы. Арьергардра çапышма юл взвод нимешсене нумаях чарза траймаре, батальонын теп ВСМ кушран чугалзанах вармана чакмады тынче. Халық шәрін батальонне шавырса елсе, пәдімбек шымырсе тықма май келменшін урса кайны карателсем. Поляксене кушран мар десе, партизансем тавралла тұрса тухны хұртныш васқаза бұрса кәчіш. Малда игі танк, візем хүшін автоматчиксен зуочы, ундан пехота роттызем. Пуре игі ротты. Вишімішне немішсен командире резервра дыма ширманағы варна. Фашистсен колымны пірімбе кірзе бітсен, Турханов атака бұшлама сигнал бачы. Шав замантрах тавралы хаватлы шилтавыл духныбе керлезе гайры залп хышын залп кәрследет. Пулеметсембе автоматсем вырым черетсембе шадырдаттарашы. Минісем шер четретсе жұрылашы. Капла буласа кетмен фашистсем хушинче урым-сурым сехрленю бушланчы. Салдаксем командирсем мӹнь хушнине итлемезер ышта куш курны çавында тарматытынчеш. Офицерсем те хыйзене вырмана тарса ӱкнне пыляксем мар, урхизем, малданах засадыра ларны лай хӹш пыжалланны çынсем табыннине сисрӹште çухалса кайрыш. кара телсен хушинче йрке петтрре. Ну майже раньцене хыва-хыва берзе, винтовкисене пырахса, уйеннелле çаврынса тарма тытыннчче. Анча хыртны пушне вырнаштарны стануклы пулемет вуча везен шулне пюльчче. Ко хырушы катастрофа пулныне немешсем лайық сесрыш. Халенде сехри хыпна дашмана юлашки худ пырза шапсан дарасы шеш юльче. Тыван шыр живжын, окопран сиксе Турханов. Совет халыхе жэн, унба юнажар пырзадаче Байдиряков. Ура! Ура! Виват! хватлы янарасакайыр вырман. Партизанзем бұр енженде хұрт варринче сурық кедевебек кебірленне карателзем патнелле үткінчеш. Чупсабыны жердех бірезем пожал береші, тепрезем гранаты үдаші. Шелда олбек шымірзекеджеш везем карателзем хушыне. Тыды жубышланса кайры. Штык пада жігеші, приклад пада бұшран чабашы, пистолет сенженде пере-пере үгереші. Шабжу сазардык пушланны бек сазардықақ бәттірі. Чәррін юлна сенчен алы жинран ытламар тарзақы тілчіш. Вадыры кешін, выл шутра батальон командирі де. Тыткына барынчыш, ыттызем пурте юн юқтар завырдашы. Шендерю, победа, звыцынства, пәр сымақық, вишечел хебек ұшқырашы чундан савынны Ура! Виват! Пилот кызымбе конфедерат кызыне шүллі ұвыдашы пұр жердеді. Жолнышсембе партизансем пір бе ғыдалашашы, шындерубе салымлаза ура санитар Санитарзен савынма ерші жүк, візем аманны жінзен сұранызыне жығашы. Турханов патне офицер офицерзен пырзатачыш. Тавда бұш полковник юлдаш, чеш парзакалары взенчен часлы. Шамрыклах шүшік вағарма майор. Эсир баян бере вилімрен жылдыр. Уншын сирін умырда әмірліхех парымлы бұлыбыр. Купалланы шын сасыбек туынчы Владимир Александрча. Шавынба выл майор жіне тингерсе бұқры. пиче кыштақ піргеленні бұлінде, хой шамрыкшин шын яштак яштақ бүлі. Хылхауырлы тазылны суран шәвви, хешпек асны хышын юлны сымақсырақ баллы те тахшан курнышын, анчах ыштатель булны чахалынба. Испанире марчи. Чон. Гвадалахара баденче. Интернациональный бригада унчух Муссолини Италирен яны легионерзембе херсе шабышна чух апельсин раш чинчень утлы марокканецембе фаланги семсиксе тухрыш. Бензин пәтне Турхановын батальоне унчух шуран шабышнычче. Утлы тюрех ун батальоне йыжынны позицизем патнелли ыткынче. Хальхибек автоматсем шукче унчух. Патронзем пәтне бирги, пулеметсем те шыпланнычче. Марокканецем бара хәшізіне тискерін тарза, хывырт харза келеші. Шабах шак вағытра шивықри жырмаран кадрон эскадрон ұткынза тухрыде, шулне пүлмеллевештерчче. Поляксем, Домбровский генерал ячебе хизепленеген кавалерии эскадроне хавхаланса үкріш республиканецем. Темиші минутран поляксен эскадроне мараканецем хушшине савыл бек шурса Вара хешсем хевелбел ялдраны, лажасем тискеррен кешінні, Чевень тыны, шинзем хаярын эрлешне хилтенсе тачы, тулзан йысырланчы. Шавдері хыюлын табынныне фашистсем түзеймеріш. Хызем поляксенчен иге худ ешларақ пулны пулинде лашизене каялла шавырза тарчыш. Шав патыр кавалер сен командир мариха халі хыюмын жедраган майор. Турхановына палларе. Шығырдывар хере херештеші. Шеже жол кайрақ, эсир бере мараканецем турасады касран хыдардыр. Хали бир шав барыма тюлесе татрымыр. Сывы, Караковский юлдаш. Тимір качы, Эзі маригу, полковнике палласа испанери ятпа чынчы майор. Эбе адам дузым, хужамадым шей жулжынчы, мана халі Турханов тезэчнеші. Везем ғыдалашса чупторыш. Турханов отряджы теніне иртне шыматкун үлтірмір. Мінле Турханов шыдетпір. Езі бұлны икен, бе қаладып, сана польшырател бұласы азада келменчі. Епле келзелекрін. Полковник күндамын легілніне кіскен қалаза бачы. Иріклік шынгіржіген халыға тұшман зімбей шабышма бұлжасы, пирін Шабын бай бір яланах, шабыжу хирінче тел бұлат бұр бұлмалла. Англибе Франци чырмандарман бұлзан тен фашизм Шурымшым мене Испанирех хушмаллатчы пулі. Халенде Европына таза тататрымыр, хеш пышала алран вжертмебір. Каласапарха паянхи шабышу епле пушланчы ғитры Турханов. Пір судынчыға бұлан ұжа нер Иртнернере НСЗ отряденчен піріненне пір харунчы кашыры. Малданақ шанчықлы шынбек тойынчы Энер разведкран таврын мары. Эбир вăл çапы журавелнне пулетенчче. Апла пулман мӹнь, нимешсене жырама Паян тұл шудыласу канма чарынны яла карательсене илсе пычче. Пыратьха, дозорсем, вăхытра сестерчш. Вӹсене пула шеш вырымана чакма элкертеммерр. Судын жолнышсем горна, Швап сембек тумланнă тет, анчах ыранчен пур бірех пирен алыра Шаксембе улыштар бір. Тыткына лекне карателсем жіне кытатты майор. Эбір ялынақ шаплаты ватпыр. Эзір хиршмари. Май келет пулзан улыштарыр. Унчен хамра мәнгерлінеше шыйтса әлі бір. Келші Турханов. Шабы жу хүшін. Халық жын пужахуны партизан зімбе жолнышсыне иге таван лама зардабы дарчыш. Турханов траурлы митингра сымақ тұқса каларе. Ундан пір шере бұқса хуны трафейзіне жұтлаза тұқрыш. Тошманран алы иге автомат, шералы сагыр винтовка, вуны пулеметпа улды миномет, сагыр шер граната, ширім патрон, тада ытты зем турца илне. Унзыр поляк поляксембе бірле вады танкпа улды пулемет шемірне, шер шерім карателевілерне. Вермарх батальонне çмрсе тăкни тышман чагарны чагарни антифашистсен войне үстердер десен шӹндерепе ттеррес усăгурма плес пулать. Мухтанни, сымсана кажыртса çүрени керек хыжан да сиенлле. Ялынах пу чусса мискінленсе çүренинче те уссы сен Щитменліксембе çединнисене ттеррес вишмелле. Байдиреков ротты партизансем полицибе жандармерия отряджесене гына мар – Гитлер генералізем фронда яма хадерлене регулярный шарбада онышлын шабышма пулдарныне пиде аван кытартыш. Ун чинчен байцыне пурнете білдермелле. Савынчыр, хавхаланчыр, хыземміне юрыхлыне пілзе малашне тада хыйлырақ пульчыр. Шагымет пеш приказ кыларчы приказа вулама тата партизан зембе отряду мынче траган шене задачызем шинчен калашма командирзем подразделенизене саланчыш. Хызем батне Турханов келесіне білсенех Айкашев рекогносцировка думалы жіне перзе вармана тухса кайры. Яланах кевешсер скер выл хыйн ротты мар. Байдиреков ротты жаба бе шырлахма пулдараймары. Байдиреков лейтенант кына Эбе майор. Майор умынче лейтенанда мухтаны мана хурланыбе пірех. Куричень курманны шыра. Түрех каламалла. Константин Сергеевич мен ажаранба хыне хый тывыр пушмактығынса шула духны шин евір туйны. Пушмаке хесне чух, эде мури ыратны шинчен шухшланы бушне, урых ним шинчен де ергелі шухшлама булдараймаш. Ына таврари илем дейлертмеш. Юнашар утса бұраган юлдажы урым-сурым халапсем каланы де кызыкландармаш. Ожынче выл вешімсірех тавыр пушмакне ылханса бұрать. Айкашевта әмір тұршыбек шав ынман шын евр уксахлаза забыны. Ына нимде самдарман, нимде кымалагайман. Узал выл хыреме туды чухта маграт тенебек, выл чибер бурынны чухта яланах Пурнышран унын ытызенчен малда булас келне. Анчах мала тухмаментленегенен ырми канми эшлеме юратны тада шевич остын илде илдешінде булман. Шавынба мала тухас вырынне хыжалда шапкалан забыны. Кона тата ытларах омзандарны. Отряда келнерембе выл уйрымах Турханов ағымзанны. Шире миге выл лейтенант болзадыны. Эбе унчух ахал салдак кына булны. Ширим сагыр шулда эбе лейтенант ятне чух, выл полковник ятне илні. Вәде бір иксімірде чываш ялінче, пір вғытра журалса үсні шынзем, міншін пірін шыбазем пірбек мар, тарықса үйтні выл хэнчен хый. Кәвешу әдем ұшне тәдім соумсырақ шундарса кымыркладат. Айкашев шынна ырыда васы жінжен азада илмен. Керек хыжанда хыжын гына тұрышны. Кужежі, шинын бұрны ат бұлзан, волына малдан ұмзанны. Бұрына келе курайми бұлны. Ман шулай юреех білзе бұрат шуғышланы выл. Пулла, пулы жиеттені бек, манада паллаган жинземех бідерзе бұрашы. Кашны чарчун, кашны вылық шүттін жере бұрнас сижын кережет бұлзан, манын міншін кережес мар. Савандеев капитан гына, Шабақта штаб начальнике бұлзадычы. Мана, майора, ротты кына шанса Мәншін. Турханфа кеш менрен мари. Шавыншынынде. Апла бұлзан ына хамшул шинчен сирзе ямалла. Мінле тывас шиша кеше. Нумай шуғышлары Айкашев. Анчах кирлі хурав дубаймары. Вара юлашки приказа азайлчы. Верховный главнокомандующий бек пуластер буль. Приказ кыларны тадах вăл. Анчах паянхи шендерю Турханов ысталхне буламар. Карательсен командире хыйнешне тепле тума пілменрен тобынна. Шав том бисмен хыйн батальонне байдиреков хадрлесе хуны хескі чашне бұрса чекмен болзан немле шендерю де булас шукчы. Эх, ман бұжым. Мінші немеш батальоне ман роттадыны жере бұрза тухман жібіре худ. Вара чаба тухна бұлттым. Юлашкев вғытыра шандалық қывырт ұштсабыныбе узы курса, совет чыннезем неміш лагері зенчен ұтларақ тұқсатарматыдынчыш. Вырман сенчевізем пітчен иккінде, ушкыны халық шәрбе партизансене шыраса жүреші. Візене Айкашев хыйде піррежеш маргурны. Разведкына кайны партизан земде, ун ешишін зембет тіл бұлны жінчен час хамротына Турханов жән ойырса, лагерден тарны жінзіне бұқса пызық отрядты вас маржы. Вара шав отрядпа бірле, бір-бір лып жерде херлі жар келесі кетселарма Пызық отряд командире пызық звание елмедевішли каламазрақ баллы. Шаплай әбеде майордан подполковник, тень полковник та пулзадырып. Шакнашкал тутлы эмитсенбе ебанза бұны чух, шивықрақ чагак чагырдатса яжы Чагак сасси пюльна жуғышнық шанды бұрнышланмаш денененеген Айкашев чундан тарықса автоматне шеклерде ерендерміш кайга тәлілезе вырым черетпе шадырдаттар илчі. Пыратха, үттешсене тәплін дума пілмен бегех Айкашев бұжал бемеде путлін врене Шавна була шеш, чэррэн юлче варым хүре. Айкашев варманда шапла мұрдықса жүрені вғытра, унын роттынче митинг күшілче. Пуяндайкин ротта командирин политика енебе ішлеген заместителі штаб приказа вулаза Ундан пірремш взвод командирі булзадыны Калпаков сымахилчі. Шак вғытра пәчі күшланғы пухынны партизан партизанзем Турхановпа Соколов пұрзатычыш. Те қаланыне хыды интереслен зейтленерен, те таврара бұл болзайртнине сыназадыма пір да уйырманран отряд командирі келнене нигам да мары. Паянхи шындеру пире пір енчен савындарать, те бір енчен шуғжа ярать. Партизанзем немішсене нумай вілерненде, куб идя ван, анча хамыр жуға дусем де Вәзіне бұрне де тванла мазара бұдарны. Бұдарында әші дебетне. Кам вырдать шав метр шөлліш кубалан тапраенче. Иванови, Петрофи, Сидорофи, тень Фриц, Курт, Яганс вырдать пулі. Ына пирінсір пүшне никам да білмеш. Тада шүршулдан шулдан топри шерімлене де, вұл тванлы мазар бұлныне де манса Вара патырла жабышса вилнне жінзем, әмірліке хыбарсыр жуғалнызен шудінче юліш. Салхуллан каллари Калпаков. Міншін үйтрі тақыжы. Міншін тесен эбір тұткына лексенех унчинчен камада извещение ярса білдерні. Хыбарсыр шухалнисене вара та хисеплемеш. Хывырақ пледер, вұл шуда хы ерігібе тұткына барынны де, ташман енне күшні де, власов шарынчы судын де, тада ытты ех йықсем де кереші. Ебір партизан отрядінче шабышныне хамра шара чынне военкомат сенче де, совет влашын ытты организынче де никам да білмеш. Вәзем піл херлі жар кунда келечен пірін чырын юлма тұржас болад, онландарчы калпаков. Ебір чырын юлма тұржат бірда, немішсем гына бұқсады машешке, тел булсанах де девлереші тері тағыжы. Энсі ұшынрақ калаха, хамыр партизан отрядінчіне тван шыршыва еплепіл термелле, үлтінчіш сасызем. Ебі үнчінчен майордан ытрым. Польшыра шабышса вилечен хвыртрақ фронт линии урлы кашса херлі шарба пролешмелле. Шавын жүх тень ебір судын чексен булманныне манныне тері был, хуравлары Колпаков. Терес, Маладухсакалары вадырақ партизан. Хам өмірде әбі виші вұршыра бұлза күрдім. Малдан патша выршинче немішсембе, ондан граждан выршинче шуры паляксембе, халі дада фашисембе жапшмалла бұлжы. Пенде тұқыршыр шерімміш жылда агымілі паллық варчыш паляксем, Киев хулы патенче шабышны жух. Кокыршинчи суранча вене кытартрывыл. Поляксем візем авалранбах пирен тышманзем болны. Весемшін юнды кичен пирен хвыртрах Совет Союзне таврынмалла. Ротта командир де шаплакалары. Эзир отряд командованиенчен хамыра хывыртрах фронт линии урлыка жарса яма ыйтса резолюци ежынар деревыл. Эбе сазыладып. Тыхта! Шанран тұртры назам палит. Он бирге малдан бекам комсомольцыне бұқса тепленрек сүтсе яммалла. Паян пирен ерхейшін дерю бірге шеш калашмаллатчы. Візем пір-бірін бе шыппын тавлашма бұшларыш. Митинга ерце брагансем, түрі жул жінчен пырынма бұшланын сезсе, Турханов візене бұлышма жұтлары де мала ұтса тұхры. Ана курсан мен думаллыне білмесір, пуэн ба Калпаков хытса кайрыш. Смирна, Учы сасыпа хыттын команда бачы дежурный. Вольна, тер полковник мана пықсан тұрыр. Хывыр шухышырсене малалла калыр. Шухышы качки. Бойцем херлі жарбағы хывыртрақ пірлі жасшын. Тірістыват пір жей бір, ғытры бойын тайкин. Тірісте, тіріс марда. Херлі жарба бірлі не тірізінде. Анжақ хыжан бірлешмелі бірге янын жатыр. И бір күнда Польша панеземшін мар. Эш халықне фашистсен пусмырынчен хыдарас сижын шабы Пилсудский бе ырыц смиглы йши реакционерсен Польши пендеді ғыжыр вадырды хырмыш жолдақ деп пулнă. Иранхи Польши был капитализмла патшалық мар. Рабочизембе эш хрещенезен пуш пулзадраган республика буле Пирренн шагышре Польша халық булшмалла хыбарсыр шухалны тененченде аншыкленер. Тыван чыршывшын паттырын чапжагансем нихшан да хыбарсыр шухалмашы. Ибир хамыр отрятришін зен списыкне партизан юхымен штапне ярса барбыр. Вара ундан эсир үштіне рай военкомата білдеріш. Ынландыри? Ынландымыр. Ротты командирі хушман болсан, ибир унчинчен сымақ пушлас шукче. түрре духмақытланса калары Калпаков. Командир хушни пиріншін законба бірекфет. Терес, Анжақ закона да бұшпа жоғышталса бұрнышламалла. Закон акшын вілерме жарач шаплай, үйтірі Турханов. Шапла, келші взвод командирі. Хышан тада ұшта. Мирлі самантра шын вілерегене суд туза хыне перзевлерме бұлдарашы. Вұршы вара фронтра тұшмана вілерегене награды барашы. Шапла юлдашсем. Кашны ешін хыйын вғыджы бұр. Херлі шарбада вғыт шітсен тейін бірлешмелі. Шуғышла запағырға. Фронт линии урлы кашмақ жан шымылрақ. Немешсем оборон раданы чухи, е совет шары наступление дуны чухи. Наступление вғыдынче жымылрағынде. Унчух фронт линии тадыл запытетте, хамыр танксем эбир пытанса вармана вырмана немешсенчен маларақ шитме бұлдарашы савнышлын яч Колпаков. Терес келші полковник. Херлі жар хывыртрах килдер тесен пірнен алытларақ пулышмалла. Паянак Бадиреков ротыбе халықшарын батальоне паттырын чабышныне була, неміс шары шаршырым шын жуғатыры. Нумайгу, сахалы, ытлашы нумай марынде. Анчах везем тек да фронда житсе совет салдагізіне білерейміш. Шаплай бір херлі жара шырширым фашиспа жабышмалла буласынжен хыдардымыр. Малашне шабшуда тада үстерсе бырыбыр. Онсыр бұшне, эбір күнда шабышны Гитлер генералізіне фронда яма қадірлене салдаксыне тылра дытсады малладывать. Пілеген жінзем галанадырық, кашни партизан бушне немішсен вуны салдака тылра усрамалла. Онсырын оккупация режиме шерзепетне шуртпегех и жылзян мабылдарать. Пирен отрядра вишер жинытла, аплай бир вишепин фашиста фронда гайма чарзадыма бұлдаратпыр. Кувара херлі шаржын, самаях пызык улшыну ынланадыри. Ынландымыр полковник юлдаш. Пуринжын де хуравлары взвод командире. шта жабышма хужадыр шавында жабышыбыр. Эбі шешмар, перегунда юлма партизан юхымен штабе хужать. Апла булзан перегунда юлма да тыван партибе правительство хужашы. Митинг бітсен партизанзем ушкынын-ушкынын саланза кайрыш. Нумінле, поляксем жын юн тыкма халі де келішместіні, егілдеме бұшлары партизан пуринімне те тұқса суран шевви вадырах вадырақ юлдашне. Эбір күнда юн тықса жабышны тыван жыршывжын узыллы бұлзан ма жабышасмар. Калпаков оза пытратры, шанба халхумне не тұқса намыз пушне каларе хура сухаллы шин. Пырахы бір унчинчен калашма тере отделение командирі. Мен думаллыне полковник лайхылнан сабачы, малашне выл каланы бектовы бір. Эбір шапла тумаллада Турханов яланах хамырба бірлі маршки. Тебір чух иклендереген шуғырсем пуша кірсе тулашы. Темде үйтса білмелі. Анчах камран ыдас. Айка шифраны. Кешін командир немдечін мере ыттесем де шағыдыва құравламарыш. Уяв умінхи каш. Байдиреков ротты карателсіне шапса аркатны кунах, халық шарын жолны жызембе совет партизанізем пір бірін батне хынана жүреме дыдынчыш. Шәне тузызене чывашсем инчетри тыван республики шинчен каласа барашы. Хыйсем фашистсембе мінле не білдереші, адыл илембе мухтанашы поляксем де висла илембе мухтанашы, анчах хызен выржченхи пурнышне ырламашы. Улбут шеш ыры курса бурынна унчух. Эбир рабочизембе чуғын хрешензем, тип шығырне де кашны гунах тұран ичен шеймен. Шавынба фашисембе выржченхи бурны жада вырысы жын мар, шені бурныштыва сыжын пужа шылемезір шабжат бір тешевізем. Кашны тіл булывақ темеші зехеде бұрад. Час часах шыны тусем пірне бірі иртне бұрны жібе балаштарны пучне юрысем юрласа барашы, ташласа Юрии Юйрыйы мезір зіріртерні концерт пурин кымылне дегаяд. Шавынба хынаран савынышлы таврынашы. Ева санчашрен шавгун шеш цывалса тухнычы. базе юна жарах, халық шарын батальоне келсе вырнашныне білсен, вылда ендешсен патне кайса келчі анчах каялла сал хуллан таврынчы. Арасана мін болны, бәдім отряд сауынны жүхне, есі шумырлы жандалық бектік сымлензе кайны. Темле ингек бұлман бүлішке, үйтірі Турханов. Те ингек, те телейді ана. Мана радистка бұлза ішлеме яны батальон дубынчы. Адам Краковский батальон нечет мелетчі изанын? Шавында янычы. Турханов шуху Оста радист отряда тембегех кирле Партизанзем хушинче морзе аз букине пілігенні хыйбе евызыр бушне урых першін да Чынақта бірсуков генералдан ыйтсан ярсабама пулдара денде, анчахына чылай кетмеди вет. Евына отрядра ирк сырды цадыма да Выл ют патшалық шынны. Сан хывын енде жүзембе бірлі булас келедінде. Хере миндаль еврлі Тұрхала күжінчен бұқса үйтір полковник. Пыдар сатымастып. Эбе шавна әметленнетші. Анчақ халі кундан ғаяс келмеш. Тері де еві балырмаллах Турханов унамечемен жын улшынны жінчен үйтсады мары. Хере ғыдаласа илчіде анлы көгірі жүмнеліп чытры. Келішетін болсан, ялнақ бірле болы бір. Хаваслансақ келішетіп. Батальон командирі чармасан, Кундан ништа да каяс жук. Вăл пулсан вара, вăршы хыщн пірлеші бір. Унчэнь эсі улшын мэншы. Питня аршинка кіреші мэнчэнь уйырмасыр ыйтры хер болғанса. Выршы мар, халех пірлеші бір. Адам Краковский, мантузым, пурнышра, туссем пір-бірне тағындармашы. Шитменіне ібір пурде пірі жехт ватпыр. Май я верценех унба калашса дадылып. Май уяве. Таван халыхына ялнах пызык щеднисемпе кетсейлет. Рабочизем производство планне срок чень тулдарассыжын. Колхозниксем тыр була вахытра аксах варассыжын социализмла ымыртыва тухащы. Шар земде уявра тыван халыха савындарма тырышащы. Выршы вахытынче халыха мэнь утларах савындаратьха. Ташмана шендерни мари партизанземде майу яве ячбе, немешсене пызык сыдырдуза хамыр халыха хавасландарма жутларыш. бе Львов холызем хушынче вырдаган чугун шулзем тұрх юлашке вғытра шары шылонезем ытлара хирце жүреме бұшланыне разведчиксем сиснетче. Шулахи компаниумын немешсем фронта шені дивизизем, шар хадерзем тада ытты варжыра кирлі ябалазем дезе Шавна отряд командование чугунчул жінже диверсия тузайыртерме приказ пачы. План дырых, Сталева воля станции витер тухса каякан чугун жулсене бір вғытрах виші жерде татма палыртнычы. Апрельн вадырмыш числынче Громов майор подрывниксем шав плана пурнышлама хадерленсе жінчэнь штаба пырса рапортлары. Кударанчен эбир минына паравуз урабе айнче шурматыры анчах шапладуныпе локомотив сырбушне малды вуны вуниге вагона шеш Ивандар заяма пулать. хали бир меслетпе узы курастетпір тері выл. меслетпе интересленчі Турханов. Кашны буй заянче бір шырлех вижі мені журастетпір. Пірі әлікхибекех локомотив айынче журылдыр. Иккежі вуникімішпе шірімпілікміш вагон зене сірвітсі ятчыр вара пәдеме шолына пір вагон юлмичченех аргатсадыкма булать. Минысым пурде пір вғытра журылмазан, әлік хибек шнурба турцаан апла булма да булдарать. Хали бир минысыне электротокпа жүрілмала дурымыр. Радистка бире бас сағырвунны деген батарея тупсабачы. Рубильникне хамыр дұрымыр. взрывательсене де тәріслене. Рубильник шіне бұсанақ шалқатса жұрылашы, Эш онасын дуйнать. Радиска тенерен, волда диверсию дума илзе гаймаитнычы, сирен унвали эшшуги, тупма булать. Тер Громов кыштақ шухышлазатыны хышын. Эбирына батареи бар убильнике шеклесе бұма хұжы Вғыт шитсен ток параганде вылақ бұлі. Эші евырақ марда педе яваплы. Вғыт тұбынзан эбе хамда сирінбе бірле бұма шухышладыпха. Шәне меслетке мінжул аванныне хам күшпақ күрас келет. Юре, пірле кайбыр, келішрі подрывниксен командирі. Ялын бігех партизанзем вырмандан тәттім бұлзан ұтса тұхрыш. Малда автоматчиксен бұрашы. Вәзем тол шашкізіне маллаштарса хуны ешік шіклені тышманба онсырттан тел буласын жән сықламалла. Бұзық яваплыға туйса сазықылар сазықылармаз рудашы. Тавралла мән бұлзайтыне тәплін сынашы. Кашны замантрах шабужу бушлама хадыр вӹсем. Агы саншывен чынгы жиране. Кунда кем кемеше дыны. Кем Кеммене выл кондырла пэджік утрав çинчи хва бұдарза пытарса Партизан Партизансем сигнал парзанах шыва шамбырдаттарса ишсе килчче. Кемешене вуншар шин кына шынышнă пирки шывурлы икке хутламалла бүлчі. Шабақта падрывниксем шүр чен шидес шыре чип-чиперех пырса Пуйсем кундан кашны вун пилікмен трахирцігайшы. Подрывниксе мына лайық білеші. ба малдан хи пуйсирцігайзанах мин лартма васкамалла. Пушлар, команда бачы Громов. Кашны партизан шак команда хышын мен думалдыне лайық білет. сем игі бая уйрылса, чугунчул тұрық игі енелі ұтса кайрыш. Весен немеш патрулізіне шивыха ямалламар. Иншетре Тол шекленізем Рельсізем тұзылса вұртны вырындан шир мұды баға бұрса, евіштемезем хұшыне кірсе бұтанчыш. Үттізем вырман херінек тұрса үлчіш. Шак вғытра хевелдоғыш енчен иге шуды пынчы хывырт чивхарса келіне көрінчі. Пойыз келет, тері тақышы. Ку пойыз пулас шукха, ытлада шымылын вүштерзі бұрат, иккеленчі Громов. Кешех партизансем бұданса Мотодрезина әріктерзе ирце ғайрыде инче три сортсем хушинче жухальче. Чугунчул не тірістілеші. Хақлы еші груз тиені состава жулагыларма шыжы жығызем тері тағыжы. Кирек епле занда, вғыда сая ярсадыма юрамаш, васкыр юлдашсем, хушы Громов. Шылдырзен хавжак шудебе бурде жетідінчіш. Минерсем рельса айне вишешірев взрывчатка чавза запалзыне тіріслезе керлі жере вырнаштар Электриксем, взрывательсем шумне хестерсе на кабелін тебір вешне рубильник тыца вырдаган евына бұрса Ондан Ундан дозора кайна автоматчиксем зірбушне үттізем пурде резерв тоны жере бұғынчыш. Володя, езі іш онаса шанатны шыппыны итре ева. Шанатып, подрывниксем шак операция иртерме лай хадырленне. Рубильнике вăхытра пусмаше анман Нимеш эшелонен шыби саналыра. Пилік шул кайрах çак вырындан инчех мар швапсем анине влерчш. Мен чухле юхтармаришши візем пыляксен юнне. Бір жере пухсан мар теністе пулзаттори. Шавыншын тавырасчы гитлер еттізіне. Эх, епле кураймастып тыпшав ширмеш әмірді шын жиензіне. Ағы, тадықлы вғыт шивхарса Мені вырнаштарны подрывниксем дамбыбек кубаланса туна чугун шул шинчен анчыште рубильник тыттыса вырдаган евы батне бұғынчыш. Халі візем автоматчысембе алла илчіш. Пурде хадір, тер Громов. Ава шав иншетре хуралзалараган уйрым евіша курадыны. Курадып тері евы. Пуйыз хевел духы шенелегаят пулзан, локомотив шав евіш патанлашсан рубильниге пуйыз каялла каят пулсан ыйтрехер. Каялла каяган пуйыса сербетсе ямыбыр. Унда выршыра аркатны шар бе, пушы вагонсем е суранланны салдақсене тесе бұраган санитарный составсем кына булаган. Бірін фронда каяган эшелонсене аркатсадык мадырышмалла. Онландарчы Громов. Эх, аслы уяв ячбе чаплы фейерверк тывасчы. Ал тупанесене пір-бірін жүмне евы. Нимеш патруля земшеш чырмандар чырччы. Тері Турханов. Автоматчиксем візіне мені хуны вырына житме памешха. Лыпландарчы Громов. Хевеляныш енчі вырмандан сазардық куча шартарса яраган шуды ярымланза духре. Пуйс келетмен. Еврын хашкаган правус тұрбинчен херлехемзем сирбінзе тухашы де кайылла вешсе юлза сүнеші. Ева, хадырленер, тері Громов. Эбе хадрех. Локомотив уйрым йывыш тіліне жетсенех бузадып, бұзадып, лыпкын хуравлары хер. Пурди сывлама чарынны бекех Агы жеш. Ағы шула дегіслетме чавза журны сырт хушын жән правуз тискеррін чашқырза Ундан шуды чүрежелі вагонсем Мишен візем. Бірре, икке, вище. Пуры вунике вагон. Локомотив уйрым йывышпа танлашны чух, партизансем кучесене чарзах малалла бұқырыш. Анчах хыватлы сазы хуралсалараган ттретмере. Хуралса араган йывыш тілінчен малдан правуз чашкырса Ундан шуды чурежеллі вагонцем вілдетме бұшларыш. Юлашкинчен хыжалды вагон шумінчі херлі хунар шудыге те иншетре шухальчче. Эх, залпсем шурылмарыш, тарықса кайры Громов. Эзі рубильнеге лайық пусрыны, үйтре Турханов. Шук, пачақ пусмарым, хуравлары евы. Мен жән, пір харыса партизан тіліне партизанзем. Пассажирзем ларца жүреген пуйс пульжевітку. Унда немішсем гынамар, поляксем дедемін чухлех, ман візіне вілерес келмері. Пуйспа окпан цембе візен таршисем ұтларақларса жүреген. Херхеневе тивішлі унда иге алыры пүрнезем чухлде чук пуле, иккеленче шамрық подрывник. Манын пір түрі кымыллы жинна вілерес келмері. Унда ачаллы херарымзем, подпольчик сен шығыну жізем бұлма бұлдарны, парын мары хер. Тәріс, келшірі Громов, бірін хеш бұжаллы фашисембе жабышмалла. Доктор Тебір бұйыз келесе кедер. Иккіміш бұйыз да сиен думазырақ ирттерзе ямалла бүлчі. Йывырын хашказа тваллах бараган правуз хышне херле хересле санитарий вагонезене кагарса тулдарныне курсан йывы рубильнике теген мерде. Кызем хызенемін кирлине туянны, кандыкран курынаган шин мелькизем шине кыдартса каларе Турханов. Партизансем йывыр аманны шинсембе абышмашы. Вғыт мен ыйтры тақыжы. Виші сехет чидесі минут юлна. Тадай ике сехетрен хевел тухмалла. Кәтне состав хвыртрах келінчі, тәрі Громов. Хамырында васкас пулать. Тол шудыл саншы ве веурлы кашмаль греймесен, май уявне шак варманда хиртермеллеге, хушса хуча отряд командире. Партизан зенел пландарас бегех, низко хулы енчен тебір пуйс шывхарза келіне Малдай икке паравуз хартлатса бұрашы. Ку тем тесенде пиде йывыр тиене шар эшлонехінде. Унсырын ике локомотив кагарса жүрес щуук. Агы малды правус сырт хушинчен чашкырза тухрре. Ун хышын тепри йывырын хашказа пырать. Хыжалда тывады тәнеллі платформызем. Кашны платформа шинче тигр деген йывыр танк. Ширім танк тиене, шутлаза тухрре полковник. Классный вагонзем вище, теп лушкызем щитче, вәсен ұжынче сағылранда вишер фашистлар забырадінде, хушса хучы Громов. Теп лушкызем хыжынче де платформызем, вәсем шине автоцистернызем, тягачсем, шымыл автомобильсем тесе тулдарны. Пурне шутласа тухма вағыт пулмары, малда шул шудатса бұраган локомотив уйрым евішпа танлашсанақ ева рубильніге аялла утмыл километр хвыртлыхпа керлеттерсе бұраган вырым состав айынче бір вұқытрақ виже вулкан сірпінсе дұхры. Шау самантрақ сывлыш хуме бұрса шабынныбе партизансем кошткына шіре үкмеріш. Подрывниксем пуйс арганныне піррешеш мар курна. Анчах хальхинче куа халь умар. Калама жоқ хыружы катастрофы бүлчі. Игі бұра Пәрі түрек арганса кайры. Тепри хыды сегірлені лажа евер чевен де хыжалдан шабыны платформы платформасемпе пӹрле çмррелсе, вуны метр шүлі çул шинчен аялла йванса мины Икіміш мина классный че жүрілчі. Вара, шуды кантықлы вагон тадықын Кәсігін арғанчы. Үттізем хыжалдан хессегілні теплушка зәмбе худшынса кайрыште, аялла йывана-йывана анса, бірне-бірі лачырдаттарса шемере-шемере кубаланчыш. Вишшіміш мини цистернызыне вудхыптарчы. Кәжек аялда кубаланса вырдаган шемрек вагонземде хыпса тухрыш. Кунде пір фашиста да чәррін хварас бекек пульчы. Хамырыже тәплі Кабеле пуштарырда каялла таврыныбыр, тері Громов. Шәнемес лет педеонышлы бүлчі, ырлары полковник. да маттур, сире бұрсыра да тавдывадып.